Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 28, 1937 Sa bisa ng Apostolic Letter na ipinalabas ni Pope Pius XI, nabuo ang Diocese ng San Pablo at inihiwalay sa Archdiocese ng Lipa. Magalipas ang limang buwan, Iniluklok ang kauna-unahang obispo ng diocese sa katauhan ni Bishop Pedro Bantigue. Ang Diocese ng San Pablo ay binubuo ng San Pablo City at buong lalawigan ng Laguna. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.